percaya จิตตะวิเวกฟังแต่ชื่อแล้วก็สุขใจ what's the, the word Chittavivek in itself, it's sort of got something that brings kind of peace and, and happiness to the mind. Hmm. วัดจิตตวิเวกที่นี่คน For Chitta Viveka means, like a mind that is that is peaceful, that is uh, secluded from the unwholesome things. What about the people here? Are they are they just like that or not? วัดนี่กี่ปีแล้ว How many years already has this monastery been here? 40ปีโอ้40ปีแล้ว คนยังใจยังมืดอยู่เนาะ ปีทุกปี every every year there's more and more people with this morning conference ที่มาบวชเพิ่มทุกปีไหมอ่าครับมีครับมาบวชเพิ่ม but every year there's, there's more and more people coming to become uh, to ordain นั่นแหละสมกับมีวัดมีวาแล้วก็เลยมาบวชเปิดจิตเปิดใจมาบวชบวชมีหลายอย่าง วดเล่นปวดลองปวดตามกองประเพณีปวดนี้สงสารปวดผานเข้าสุขปวดสนุกเฮฮาปวดฆ่าปวดขายปวดตายเป็นเศษปวดเตะตะก้อปวดล่อสีกา people coming to to ordain to to become monks there's all kinds of people who come uh, there's the the, the ones who take it really seriously there's, there's the people who just follow a tradition people who become monks on the occasion of a funeral, and many, many different kinds you listed, I'm not quite sure. Hmm. <laughs> He's talking about Thailand. Yeah. บทเล่นบทลองบทเล่นบททดลองดูเห็นเขาบวชก็อยากบวชลองดู It's like people who just just become monks, just ordain for fun, you know, because they see other people becoming monks, so they just want to try, give it a try, and see how it Is a, is a tradition in Thailand. Uh, if you, if you as a man, you become, uh, you are 20, 21 years old. Is the tradition to uh, a certain. Uh, รู้จักไม่เบียดเลยบวกก่อนเบียด so as a Thai expression as a Thai expression you use not quite sure นะเบียดก็มีแต่คือแต่งงาน ต้องบวชแล้วก่อนก่อนแต่งงาน Well, it means uh, you should become a monk before you get married. เพื่อจะรู้จักกฎระเบียบว่าอยู่ทางโลกเป็นยังไง อยู่ทางธรรมเป็นยังไง It's a tradition which says that you should uh, learn how how to live, you know, how it is to live in the world and how it is to live uh, outside of the world. บวชตามความประเพณีอย่างหลวงพ่อที่พูดอยู่นี่ก็บวชตามความประเพณี Even Lumbo himself, uh, he himself ordained in his traditional way at first. ว่าอายุยี่สิบเอ็ดแล้ว ไปเลือกทหารแล้ว ไม่ถูกสาร โยมแม่บอกว่าปวดให้แม่หน่อย แม่ชวนจะตายแล้วนั้นป่วยหนักแหละสั่งลูกไว้ว่าถ้าเลือกทหารไม่ถูกก็ปวดให้แม่หน่อยตามประเพณีของเมืองไทย So when he was 21, he, they have to go for this military draft, and you draw these lots. And, and so he was lucky he wasn't drafted into the army, and his mother, who was quite uh, severely ill at that point, she asked him, would, would you would you make merit for me by, by becoming a monk? พอได้บวชเข้ามาแล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์มันแน่นหนักภาคปฏิบัติเข้ามากๆ And then after he became a monk, he, he met some uh, good monks, uh, good teachers who, who showed him how to uh, practice properly. โดยเฉพาะการทำสมาธินั่งบางทีก็ตลอดคืนยันรุ่ง So sometimes they, they were teaching him how to meditate, how to practice samadhi, s n d t h e n sitting all through the night. หมายความว่าไม่กระดุกกระดิกนะไม่ใช่ว่านั่งแล้วกระลุกนั่งแล้วกระดุกกระดิกนั่งไม่กระดุกกระดิก It was like quite straight, you know. They said you have, you have to sit without shifting and shuffling. You just have to sit straight through the night. เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่ศรีไปอยู่นั่นอยู่บ้านของหลวงพ่อใหม่ๆ ท่านเข่งคัดมากเกี่ยวแก่ผู้ที่เข้ามาบวชแล้วเน้นหนักภาคนั่งสมาธิ Because the, these teachers, these forest uh, monks, some of them, especially his teacher u m b u s i Mahavira, uh, he came to live uh, to stay at, the, at his home home village or hometown. He was very very strict about his uh, meditation. เพราะว่าคนใดเห็นทุกข์ คนนั่นเห็นธรรมเราก็อยากเห็นทุกเราก็อยากเห็นธรรม Because he said those people who want to uh, see the Dhamma, know the, know the truth, they have to see suffering and, and, and pain and what it is like. ทีนี้คนส่วนมากขามีแต่กลัวทุกถ้ากลัวทุกก็แปลว่ากลัวสิ่งธรรม Yes, because he said mostly people they, they are afraid, they are afraid of suffering, afraid of pain, of course, and they cannot have reached the Dhamma. อย่างที่พวกพวกเราเรากันเป็นพระก็ดีเป็นญาติโยมก็ดีมาฝึกหัดอยู่นี่เคยนั่งเต็มชั่วโมงไหม Those people who are here, monks, lay people, have you sat straight through one one hour? น่าจะมีบ้างแต่พระคงไม่มีปัญหาหรอก เพราะว่าอยู่ในป่าก็มี ไม่ออกมาฉันก็มีทุรงแต่ญาติโยมน่ะ มีใครนั่งถึงเก้าโมงไหม What about the lay people? Maybe the, the monks they are used to a bit of hardship in the forest. But lay people can can somebody sit like for, for a whole hour without shifting position? เพราะว่าสู้ทางทุกขเวทนา มันไม่ง่วง uh, uh, mm. Mm-hmm. it's, it's good because uh, if you're sort of struggling with some of the painful feelings, then it means you won't be uh, you won't be falling asleep. <laughs> เหมือนตุ๊กตาเลยมันก็ใช้ไม่ได้ก็ประมาณ If you just sort of try a little bit and give up, it's a bit like a, like a game, you know, like a like a like a so it's not very useful. พระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนพวกเราหาอยู่หกปีจึงได้ตรัสรู้ The Buddha himself before he was uh, um, bodhisattva. Uh, he, he was practicing, and it took him uh, six long years before he found the, the Dhamma. Before that he was practicing and practicing like a bodhisattva for incalculable times, the four incalculables and even more, but he still hasn't found the Dhamma. เลยหยุดทำ ทานออกมาทำบุญก็เหมือนอย่างพระเจ้าประสงค์ไม่มีของทานมีแต่เอาบุญได้เห็นบุญแล้วเอาบุญมาบอกญาติโยมบอกทำทาน ทานอะไรล่ะให้ทำเป็นทาน มีอนิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวง so in this way we are we are teaching or the monks are teaching the lay people to about merit this word boon merit or goodness and uh, uh, about giving also, giving dana, but the, the, highest giving is, is the giving of, of Dhamma, of the, the truth. ดางที่พวกเราพาทำกันสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำบุญนะพาทำบุญ so like now after finishing the chanting we make merit but what what is it to make really merit นั่นแหละให้ทำบุญแล้วก็พาทำด้วยบอกทำด้วย So we, we, we lead you and, and we show you how to make merit. ถ้าใครทำก็เห็นถ้าไม่ทำก็ไม่เห็น เห็นอะไรเห็นบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหน ใจอยู่ที่ลม so to make merit you have to see what is what is goodness or what is merit where where is this goodness it's It's in the in the breath, our breathing, breathing in and out. That's where the mind is. That's where the, the jitta is. เข้าใจไหมในตัวเราเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งนามธรรมสองรูปธรรม Uh, in each of us, there's these two elements, two parts. There's the physical part, the rupa, and then there's the, the mental, the psychological part, the nama. นามธรรมคือใจรูปธรรมคือกาย so there's the, the body and there is, there is the mind. The body it doesn't really belong to us. It's it's something we've inherited from mother and father. The the body is definitely impermanent. When it's born, it it, it ages, it, it's sick and เห็นไหมล่ะอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ร่วงไปแล้วเอาอะไรไปด้วยผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้ Like our parents or grandparents, those who have already died, can they take anything with them you know, after they pass away? Even even one one hair, they cannot take with them. แต่หาวันยังค่ำคืนยังรุ่ง หามาบำรุงแต่ร่างกาย หามาเลี้ยงแต่ร่างกายเข้าใจไหมหาเงินหาทอง หาร่ำหารวย But uh, most of the people are sort of ignorant of this, and they they're just only trying to improve and kind of uh, cater to their bodies and trying to search for you know comfort and for material wealth, all these kind of external things. But actually, all these things they just fall apart. เมื่อเวลาเรารู้ว่ามีกายกับใจแตกต่างกันแล้ว ก็อยากให้มาดูใจมาแต่งใจมารักษาใจมาหล่อเลี้ยงจิตใจ Well, because of that, when we understand this distinction, t h e we should turn our attention to the mind and try to improve and to, to really cultivate the mind. ของแต่งใจของเลี้ยงใจอาหารใจไม่ได้ซื้อ These things that, that we use to improve the mind and feed, to feed the mind, uh, those things we, we cannot buy. แต่ซื้อไหมเมื่อกี้นี่เราสวดคนแล้วพระเจ้าประสงค์พาดูใจดูลมเข้าลมบอกลมเข้าลมบอก Like a moment ago, after the chanting, then then then the monks here they <clears throat> they were showing you how to how to sit, meditate, and uh, watch your breath coming in, going out. ใจอยู่ที่ลมบุญอยู่ที่ลม so the mind is with the breath, it stays with the breath. Also, the, the goodness, the merit lies with the breath. Also, the heavens, the heavenly realms, they are in the breath. สวรรค์ในอกนรกในใจ There's a Thai saying, uh, it's like the, the heaven is is in your in your chest, the way where you're breathing, and and also the hell is, is in your chest in the same way. เรา นั่งดูสวรรค์ so we can in a, in a way you can say while sitting we can see t heaven ถ้ารู้สวรรค์แล้วก็จะรู้ว่า นรก เป็นยังไง when you've seen heaven uh, it feels like then, then you also know what, what hell feels like เห็นไหมสงบดีไหมลมเข้าลมออก ลมเข้าลมออก ใจทุกลมอยู่กับลม ถ้าไม่มีลมใจก็หนีแล้ว Can you see when the, when the breathing is uh, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, all, all like this? Does it, how does it feel? Do you, can you see it? แต่คนอยู่ในโลกนี้มีแต่หลงหลงงมงายว่าสังขารร่างกายเป็นตัวกูเป็นตัวกูคุกที่อยู่กับนรกนรกคืออะไรร่ำรวยสวยงาม But the people in the world generally they're all kind of ignorant of this and they they think t h e uh, you know happiness lies in, in external things, in trying to be like beautify the body and become rich and famous and all these kind of things. เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราทำบุญแล้วให้รู้ว่านรกถ้ารู้นรกแล้วก็ไม่พยายามเน้นหนักภาคนี่แหละวันหยุดวันพระหรือวันหยุดดังนี้ก็สนอกสนใจมาวัดจะบ้าง So when we know the distinction like this between heaven and hell, what is, what's positive and negative, then we try and make an effort on the, the days we are free, like on the weekend, on, on the full moon days and so on, to maybe come to the monastery and, and try to make merit in this way, washing the bread. วัดของพวกเราเนี่ยก็ตั้งมา40ปีแล้วเห็นไหมล่ะวันหยุดก็มีแค่นี้ hmm. This monastery has already been established for 40 years, and on the on the kind of quiet day, on the on the Saturday, Sunday, it's only this amount of people who come here. พวกที่ไม่มาเป็นยังไงล่ะสิหรือไม่เข้าใจว่ามาวัดมาดูบุญมาดูสวรรค์ทำไมจึงไม่มาสนใจบ้าง Where are, where are all the other people? Why don't they come here? Why don't they come to see heaven and goodness in themselves? ที่ไหนก็คือกันนะวัดมีกี่แห่งถึงวันหยุดอย่างนี้แหละมีก็ย่อมย่อมย่อมย่อมนิดๆหน่อยๆ every monastery is the same now. There's many monasteries down here, and it, it's the same everywhere. I mean, people just come kind of in a, in a casual way, but they, they're not really serious about it. น่าสลดสังเวชนะคุกคีอยู่กับวิ่งหาแต่มนรกโลกะคือความมืดครอบงำสัตว์โลกสัตว์โลกนี้อยู่ด้วยความมืดบอด so it's just people like playing with things that are really part of hell these kind of hell realms and uh, it's what's what's inside us. And he says the word loka or world, it actually means like darkness. บางคำของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วบอกว่าทำที่เราตถาคตได้ตรัสรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะดูได้ Uh, if we listen to the Buddha's teachings, he said after his awakening, he says very difficult, it's very hard that an ordinary person, a worldly person will come to understand this Dhamma. อย่างพวกเรามาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะ So if we have come here today, if you come, it's it's not a, a an ordinary thing. ถ้าเอาธรรมะของพระเจ้ามาแปลแล้วนะ ไม่คุกคีกับโลกียะถึงวันสำคัญ เราต้องมาให้ได้นัใจใจสูงกว่าคนธรรมดาแหละ So if we are able on, on a day like this, on a, on a weekend day, when you could be doing all sorts of kind of worldly things, but you still make the effort to come here, then it's already better or higher than the ordinary state of mind. ดังพระเจ้าพระสงฆ์หรือพวกนักบวชอย่างนี้แหละ so, Like the, the, the ordained members of the Sangha here, what, what do they need? What do they do? ท่านอยู่กับ สวรรค์หรือวิหารธรรมธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจ ไม่ใช่วิหารโลกนะวิหารโลกผู้จัดไหมเรื่องของโลกโลกร่ำรวยสวยงามนี่ตัวใหญ่ So it's, it's, it's a matter of what, what we are living with in, in, in our minds. What do we stay with? Do we stay with like the, the heaven or the, or the hell? It's called Vihara Dhamma. It's, it's a place where we abide, the abiding place. And normally the world worldly state of mind is abiding with this uh, wanting or desiring uh, happiness, beauty, and all these all these kind of things. วิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจผู้บวชเข้ามา Those who have come <clears throat> to taking on the roads of the of the nice decline, they are abiding in this state, this vihara dhamma. is, is this state of mind, the heavenly kind of state of mind, you could say, because you are looking at the mind and observing the breath. โดยเฉพาะบางท่านบางลูกเข้าพรรษาแล้วอย่างนี้บางท่านบางลูกไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอน หรือนอนอยู่ก็ไม่เต็มอิ่มนอนสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นอย่างมาก เพราะจะเสียเวลาดูสวรรค์ So that's why I can understand some maybe some monks <laughs> during the, the this three months the rainy season they are like practicing in a, in a strict way. They might only be sleeping maybe two, three, four hours because they don't want to waste any time and they want to be seeing heaven all the time. เมื่อเวลาขยันดูขยันทำตะวันขยันทำบ่อยๆก็เห็นบุญบ่อยๆเห็นตะวันบ่อยๆก็เบื่อหน่ายแล้วสิ เบื่อหน่ายอะไร เบื่อหน่ายทางโลกิยะ so when, when we are uh, used to this and we start to see more and more of this goodness inside, you know, like the positive side, then uh, we get kind of bored, uh, we, get, we get weary of the, of the worldly side. เวลาเบื่อหน่ายแล้วจิตก็เลยจิตใจก็กลับหันมาออกจากบวชตามประเพณีก็เลยมาตั้งใจว่าบวชหนีสงสาร so after that, when, when we start to see the, like the results of the practice, then there's a change in our heart uh, because we've only joined maybe out of a tradition, following a tradition, becoming a monk like this. But after that, we change and we really want to escape from this uh, samsara. Hmm. เมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อก็พูดพูดไว้แล้วว่า ทีนี้บวชนี้สงสารก็คือเน้นหนักภาคปฏิบัติอย่างเดียวก็คือดูลมอย่างเดียว Like uh, we explained before, that there's different reasons why why people like in Thailand uh, join the sangha and become monks. But in this case, when you really take it seriously, then it's like trying to really find a way out of this uh, constant round of uh, rebirth or samsara. เวลาทำบ่อยๆ พิจารณาดูบุญบ่อยๆ ก็เบื่อหน่ายแล้วธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย ธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความรักความโลภก็รู้ So like the Buddha said, if, uh, if, if we see the in, in the mind, if we really gain the benefits of the practice, then it leads to that sense of world weariness, and we, we are able to kind of turn turn away or be disenchanted with the worldly things. เพราะฉะนั้นการฝึกสติการทำจิตให้เป็นสมาธิ คำของพระพุทธเจ้าจึงเตือนเอาไว้ว่า อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูด That's why the Buddha admonished you know, his disciples. He said, if, if you're living alone, if you're living by yourself, uh, be careful about your thinking, what you're thinking, and if you're a living with others, with friends, be careful about what you say, your speech. ถ้าคิดไปเรื่องรัก เรื่องโลกเกิดกิเลสแล้วก็อยู่เป็นพระไม่ได้ If the moment you start to uh, allow your thoughts to go out towards worldly things, the things you desire and so on, then then you cannot stay as a monk very long. เมื่อเวลามีสมาธิแล้วไม่ต้องคิดเรื่องทำให้จิตใจวุ่นวาย คิดเฉพาะเรื่อง ลมหายใจเข้าออก mm, But if you start to develop samadhi, this sense of mental composure and focus mind, then you don't have to think about these things. You just uh, stay with the breath. เมื่อเวลาดำลุกดำลิกอยู่อย่างนี้แล้วก็เข้าทำนองที่ว่าบวชหนีสงสาร So if you can practice like this, then then one could say that uh, uh, you are a monk for the purpose of uh, unaware of samsara สงสารการเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละบวชนี้สงสารบวชผานเข้าทุกข์ก็คือไม่สนใจภาคทำสมาธิภาวนา It's about sort of escaping the endless round of, of uh, rebirth and, and death and if, if you're practicing like this then then you're, you, you need to really do this samadhi or mental cultivation บวชสนุกเฮฮามีแต่สนุกสนานเฮฮา ไม่เห็นความสงบในใจ If one becomes a monk just like f o r f u n and looking f o r f u n and enjoyment, then there's no way they can ever find any peace in the heart. บวชข้าบวชขายบางแห่งบางวัด ทางเมืองไทยขายสิ่งขายของภายในวัดก็มีนั่นบวชซื้อบวชขาย There are even monks who become monks for kind of a, like business business people because there are some temples in Thailand where they are buying and selling things. เมื่อรักไปทางบวชซื้อบวชขายปัจจัยไปทางตามแล้วก็บวชตายเป็นเพศ hmm. It's like this, then a monk who spends his life doing these kind of things will become a hungry ghost when he dies. บวชเป็ดตะก้อบวชล่อสีกา hmm. It's like all these unwholesome, basically un improper, unwholesome ways of becoming a monk. รู้จักไหมบวชเล็กบวชล่อสีกา อ่านั่นแหละวัดก็มาแล้วก็ไปยั่วยวนตั้งแต่ทายกทายิกายั่วยวนแต่ผู้หญิงมันใช่ไม่ได้นะบทเรศกากับผลสุดท้ายจะนำไปสู่เมืองนรก Oh, just uh, uh, doing all kinds of improper things or uh, following basically worldly desires after uh, monks getting interested in, in, in labor วิธีการบวชมีเยอะแยะตอนนั้นอยากให้เข้าใจเรื่องบวชหนีสงสารอยากให้แน่นหนักเรื่องบวชหนีสงสาร So the important thing is to have the right aim in mind, which is to, to find a way out of this, uh, this constant uh, cycle, cycle of samsara. ใจทุกดวงใจทุกดวงนะยังสัมภเวสีคือแสวงหาที่เกิด อยากมาเกิดเป็นมนุษย์อยากพบคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วอยากปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย so it's like for every every every state of mind uh, there is a state of mind called samhavesi which means the like the the mind which is looking for a place to be born and if it, if it's found a place to take birth take new existence then it's a suitable realm or suitable sphere where one can บางทีมีดจะบุรุษที่ชิงแพ็กถ้าอยากรู้จิตใจของตนเองว่า เกิดจีพบจีคาดจีจับจีกันแล้ว และก็เกิดมาจะมาอะไรก็ต้องดูใจบ่อยๆทำใจบ่อยๆ ก็รู้ If you want to know how many times, how many you know, cycles you've been through, how many times you've been born, through kind of uh, rounds of existence, you have to often c l สี่ a ู i t t l e b i หรืออีกคำหนึ่งก็คือว่ามาทำสมาธิบ่อยๆ or you can call it just uh, practicing samadhi practicing meditation ตัวสมาธินี่แหละทำให้มีสมาธิแล้วก็ทำให้มีปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญามันจะมีความรอบรู้ว่าเราจะมาเกิดมาเพื่ออะไร or you say is uh, as a result of the samadhi or mental uh, composure, unification, then there is panya, or it's an all-around knowing, it's the clear knowing and discernment of all the uh, formations, or all these conditioned things. ถ้าไม่ถ้าหากพวกเราไม่รีบทำพบนี้ชาตินี้ uh, if we don't practice like this in, in this very life, uh, then, uh, then, then we will be seeking for another place to be born. ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะนี่เราได้มีมาด้วยบุญแล้วนะเกิดมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญไหมกลับบ้านเก่าก็ไปด้วยบุญถ้ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกลับบ้านเก่าด้วยบุญถ้ามาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้ว It's like you know we've been born uh, in this current state of existence, you know, as human beings, you know, live with uh, in these bodies, that's a result of merit or certain goodness we've accumulated. And if, if we, we wish to continue we have, like this and be born again in this good state, then we have to cultivate merit, otherwise we will we will fall fall further down. เพราะว่าเรามาด้วยบุญแต่ว่าเรามา มีอวัยวะสังขารร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างไม่พิกลพิการไม่เสียองค์ประกอบครบบริบูรณ์ถึงสามสิบสองประการ ก็ว่าเรามีบุญกุศลวัฒนาบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยถ้าเราไม่ทำเราจุดนี้พบนี้ชาตินี้นั่นแหละเวลาเสียชีวิตแล้วเกิดเป็นคนไม่ได้ So you have, to, you have to reflect like we've been born with, with these bodies and we are not. uh, handicapped, you know, we have four faculties of our, our, senses and everything functioning. We are reasonably healthy. We can practice the Buddha's teachings. So if we don't really uh, practice seriously, then we'll maybe not be born in this fortunate state again. ผู้ที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาต้องมีคุณธรรมของมนุษย์อย่างน้อยที่สุดทานศีลภาวนาเป็นประจำ in those people who were who have been born in a h e as, humans, human beings in this realm of existence, and, and had the good fortune to, to meet the Buddhist teachings in this life, that they have to have certain wholesome qualities already, like uh, dana and, and, and sila and bhavana. โดยเฉพาะวันศีลนี่แหละวันศีลวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ญาติโยมหรือฆราวาสผู้ครองเรือนควรจะทำคือทาน วันศีลวันพระเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งทำไมเราจะทำไม่ได้นะศีลเรามีที่ไหนการภาวนาเราก็มาวันศีลวันพระเราก็จะทำทำอยู่ที่วัดก็ทำกลับบ้านก็ทำได้นั่งดูลมหายใจก็ออกง่ายไหม s o that's why the Buddha he recommended that the, the lay followers that they should practice like the on on four times every month there is the, the lunar day, the moon Uh, is it difficult you know, on those days to maybe offer offer dharma and practice according to the particular precepts and also practice meditation, bhavana, and not just in the, in the temple and monasteries, but also take it home. You can you can watch your breath at home. ถ้าเราดูปัจจุบันเราทำปัจจุบันเราเสียชีวิตเราก็รู้ทางไปสวรรค์ถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ทางไปสวรรค์เราก็จะไปเที่ยวแต่นรกเจ้ากรรมนายเวรเขาไปคอยถามนะ อนเราที่จะกลับว่าเราตั้งใจว่าจะเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้ว If in this present life we, we don't really see this, you know, the, like the, the way that leads upwards to what we call the, the heaven, then when we really die, then, then we won't know where, which way to go, and we might fall down in what, what we call the, the, the hell realms or something like that. because uh, it's something we have to see now in the present life. เข้าในไหมกรรมเจ้าของกรรมนายเวรเขาคอยเราอยู่ ว่าเราตั้งใจว่ามามาทำบุญเราไม่ทำแล้วก็ขาดทุนเนี่ยเขาจะถามว่าเคยดูบุญไหมไม่เคยดูอยู่เมืองไหน มาจากเมืองไหนมาจากเมืองนรกเขามาให้ไปสวรรค์แล้วเพราะเราไม่เคยดูไม่เคยดู เขาก็ไล่ขึ้นมา กลับไปเมืองนรกนะน่ะเมืองนรกที่ไหนร่ำรวยสวยงาม So <clears throat> it's like talking about the sort of popular beliefs about the, what happens in the afterlife. Like you, you'll be asked, like, have you have you have you done any goodness? Have you done any good deeds? And, if not, then oh, you, have to go back to these kind of uh, hell realms. And what is what are the hell realms in the, in the present in the present existence? Well, it's this attachment to just trying to find you know, material wealth and all these sort of attractive, uh, external attractiveness and so on. ถ้าเราไม่ทำไม่มีกทำถูกที่แล้วนั่นแหละอวัยภูมิทั้งสี่เป็นที่หวังได้ ถ้าไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตใจแล้วอวัยภูมิคืออะไรเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน คนก็คนเป็นคนทุกคนยากคนี่คนพิการ So there's this word for the like the lower realms into which one one can be born, you know, like these h u n g r y dogs and animals and so on. all these things we can see in, in this present life is, is the result of not, not, not cultivating the, you know, the path of practice. เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงย้ำแล้วย้ำอีกไปไหนไปไหนก็ย้ำแล้วให้ดูใจให้แต่งใจให้รักษาใจเราจะมีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ร่างกาย คนในโลกนี้หาความสุขให้แต่ร่างกาย แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะ ทั้งขานร่างกายเกิดแล้วแก่เจ็บตาย therefore, he's always encouraging people wherever he goes. He's always talking about this. We should cultivate and look after the heart. You know, this, this part that we have, this mind and heart. We should really try to develop it because in this life, if we don't do it, <clears throat> then we just we just always uh, looking after the body, only the physical side. But there's never any possibility that this body will always satisfy us, will always be uh, a l w a y s b e uh, uh, pleasant and bring, bring us pleasure, because we will always have to die eventually. พระพุทธเจ้าให้ตัสรูปปีที่หกวันที่พระพุทธเจ้าให้ตัสรูปเพราะอะไร เพราะพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะไปสวยพระตาหารแล้วได้ถาดทองคำแล้วไปเสี่ยงถาดทองคำว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอให้ถาดทองคำ ไหลทวนกระแสน้ำขาดทองคำไหลทวนกระแสน้ำไปแล้วพระพุทธเจ้าเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าได้ตัดตรูปจะได้ตัดตรูปที่นี่ก็ขึ้น จากอธิษฐานจิตใจก็มานั่งใต้พระโ้นพระศรีมหาโพธิ์ว่า เราไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวันนี้ เราจะไม่ลุกจากที่คือตั้งสัจจะ like the, <clears throat> the Buddha before the his awakening, his enlightenment as a bodhisattva, after the six years of uh, fruitless striving and self-mortification, then uh, he uh, is in the scripture the story where, where he he took this uh, golden tray and it, and it was floating on the water and it went against the stream, which was like a, a, a signal that he was going to succeed in, in his in his quest. And uh, he made this great determination to sit under the Bodhi tree and, uh, and not get up until he achieved full awakening. เพราะฉะนั้นเวลาเทศกาลเข้าพรรษาพระสงฆ์ก็มีสัจจะไม่ไปไหนภายในสามเดือนก็อยากให้ออกตนงญาติโยม ตั้งสัจจะเสียบ้างว่าในพรรษานี้ เราจะนั่ง ดูสวรรค์ทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาที So during the three months of the rainy, uh, rainy season uh, retreat, uh, in, in a similar way, the, the monastics see heaven, meaning uh, watching the breath and doing meditation for one, at least for one minute. เคยทำกันไหมล่ะเคยตั้งสัจจะไหมนั่งดูทุกวันวันละหนึ่งนาทีอย่างน้อยนะวันหนึ่งมีกี่นาทีหนึ่งนาทีหาอาถรรพ์ให้ใจ ให้ใจได้ รับรสศีลธรรมหนึ่งนาทีจะไม่ดีกว่าอย่างอื่นเหรือ Have you ever tried it? Have you made such a determination, like for the every day for the three months, to, to sit down and try to to look like this, for uh, like this inner inner happiness, and instead of going out looking for other things? แต่อย่าไปโกหกกันเองนะเข้าใจไหมความลับไม่มีในโลกโกหกคนอื่นโกหกได้โกหกตนเองไม่ได้ก็คือสัจจะว่าจะทำหนึ่งนาทีต้องทำให้ได้ even if we determine just one minute per day, we'll, we'll do this meditation one minute per day. Uh, you can't like fool yourself, you know, you can, you can fool other people, but if you make t h determination, you really have to keep it. ฝกไว้ดนีแหละฝกไว้ นั่นแหละคำว่า ให้ทเป็น ทาน มี อานิสงส์ ยิ่ง กว่า ให้ สิ่งทั้งปวงคือ บอก ให้ทำ ถ้าเทียบทางโลกแล้วก็เหมือน บอก ทานอาหาร ถ้าเราหิวอาหาร เรา รับ ประทาน อาหาร บอกรับประทานอาหารเราก็อิ่มรสชาติอาหารอิ่มมันเป็นยังไงอาหารใจคือทำบุญทำบุญบอกทำบุญแล้ว ถ้าเราดูแล้วลูกเราเห็นก็เหมือนกันกับอาหารกาย so he's, he's giving this kind of teaching to you as a this is way of giving giving dhamma in the, in the normal sense giving something in the worldly way like giving material things say the food for the body, and then if we eat the food, we'll feel full. But in, in this Dhamma way, we are listening to Dhamma, receiving Dhamma, and then we will feel full. เรื่องหน้าบุญกุศลนัาโวรได้โยมตลอดทางพระเจ้าพระสงฆ์เฉพาอย่างยิ่งพระเจ้าเราควรได้โยมได้เสียตลาดจากบ้านจากช่องมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาเป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งบุญกุศลที่เราได้กระทำเหล่านี้ บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ต้องมารวมกัน จงปกป้องปกรักษาอบรมญาติโยมญาติพี่น้องลูกหลานตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์จะมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโศกภัยการงานริงใดการเงินริงใดปัาจนาสิ่งหนึ่งอะไรก็จงสำเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาะในหลักคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วจงมีดวงจิตดวงใจไปเห็นสิ่งเห็นธรรมเห็นมรรคผลนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เธอนีใครสงสัยอะไร Any questions? Uh, you can ask any questions about the practice. ถามได้ตอนเย็นเรามีโอกาสที่จะได้ถามถามเพื่อให้คนอื่นได้รู้บ้าง จะได้อานิสงส์ดีกว่าฟังแล้วไม่ได้เข้าใจอะไรเลยถ้าเราคล้องใจเรื่องใดได้ถามเปิดโอกาสให้ถาม good to ask questions like this and you can also may uh, uh, open the possibility for other people isn't a good question, but in the if a person was to be reborn in the higher realms, having practiced well, is it possible to practice skillfully in higher realms? Please ask me for it. คือคนที่ตั้งใจจะไปเกิดในสวรรค์โลกสวรรค์ต้องปฏิบัติคือต้องทำบุญใน จากปัจจุบันนี้หรือจะทำจะปฏิบัติต่อเวลา เกิดใหม่แล้วหมายถึงว่าอันไหนสำคัญกว่าจะจะปฏิบัติอยู่นี้ ปัจจุบันนี้หรือต้องรอจากหน้า พระพุทธเจ้าหาสินหา ธรรมมาสอนคน ถ้าคนดูปัจจุบัน ก็เห็นปัจจุบันวันข้างหน้าไม่แน่นอน เหมือนเราทานอาหาร ถ้าบอกทานอาหารกำลังหิวเราทานเราก็อิ่มอาหารใจก็เหมือนกันถ้าเรารีบทานพบนี้ชาตินี้ ก็เห็นพบนี้ชาตินี้พระพุทธเจ้าไม่ให้ไปสอนเราพบหน้าชาติหน้านั่นคำปรารถนา เวลาทานอาหารกายเราไม่เห็นปรารถนาชาติหน้าฉันที่แก่ทานอาหารชาติหน้าฉันจะทานอาหารไม่เห็นว่า อาหารใจทำไมจะไปคอยชาติหน้าพบหน้าเรา So the Buddha was teaching, uh, when he was teaching human beings, he, was telling them to, to look at the, at the present moment, at this life, and it's like uh, talking about food, and, and when you eat the food, you have to eat the food right now to feel full. You can't eat the food of future life or some food of the future. It hasn't arrived yet, so you, you won't feel the sense of fullness from it. So uh, the Buddha was teaching us to, to understand and feed the mind with the kind of uh, a l l the g o o d n e s s t h a t you feel f o r right now, right here. เข้าใจไหม Understand. Yeah. Don't, don't worry too much. Not speculate about future ones. สิ่งใดที่ยังไม่มาถึง อย่าคำนึงถึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดที่ร่วงไปแล้ว สิ่งนั้นจงละเสียแล้ว อย่าให้มาตามอยู่ในจิต ปัจจุบันนังกโยธรรมัง ให้เอาปัจจุบันนี้ วันนี้ เวลานี้ ตอนนี้ เราจะมีชีวิตอยู่ วันนี้เราเคยได้ให้อาหารใจไหม ถามใจของเรา So is the Buddha's teaching on the Bhajjavana Dhamma, the, the present the present reason, reality that we are faced, faced with now, instead of uh, letting our mind uh, go after the past, things that have already passed, or run off to the future. We have to ask ourselves, um, have we given our mind this, this food, this food of goodness in this, in this present moment or not? พระพุทธเจ้าไม่เอามรรคผลนิพพานไปด้วย มรรคผลในพานอยู่ในใจของพวกท่านพวกเธอทุกท่านทุกรูปทุกคู่ทุกคนสิ่งที่จะสั่งสอนพวกท่าน ก็คือพระธรรมวินในเป็นบรมครูของพวกเธอทั้งหลาย วันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพาน พระพุทธเจ้าเตือนพระภิกษุสงฆ์นักบวช ระสงฆ์ก็ดีพิคุณีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาที่ไหนแต่ก็มารวมกันว่าอีภายในสามเดือน เราตถาคตจักปฏิญญานพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชใหม่เสียใจร้องห่มร้องให้ ว่าเราบวชเข้ามายังไม่ได้เห็นสิ่งเห็นธรรมพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมมรรคผลนิพพานเราตถาคตไม่ได้เอาไปไหน อยู่ในใจของพวกเธอ so the <clears throat> what we call the stages of, of realization or awakening or enlightenment nibbana all these things that the Buddha didn't take them away with him when he, when he passed away into nibbana they are still with us they are in, in, the, in the hearts and the minds of all of us it's like when we read the by Buddha to Buddha three months before his his final passing away in Parinibbana. He he gave his teaching saying, "I oh, will pass away in three months," and some of the disciples of the Buddha were all distraught and crying and saying, "Oh, the Buddha is passing away, and he's taking all these things with him." But, but he said, "No, all these things they they remain with you." And uh, and the teacher after I'm gone, will be this Dhamma Vinaya, this, this teaching and this uh, discipline that I leave behind. ยังอยู่นะหลวงปู่ก็ย้ำแล้วที่แรกบอกว่าอะไรล่ะสวรรค์ในอกนรกในใจ <coughs> just like he said before uh, that that saying the time saying that can see the heaven in, in your in your chest, in your, in your here in your heart, and also you can see uh, hell in the, in the same place. So it's like when you sit and do meditation and the mind is peaceful, and that, that's heaven. And you know what the hell hell hell is like? Well, hell is like when you are attached to these uh, trying to get uh, rich and rich and famous and beautiful and all these worldly things. ร่ำรวยเป็นนรกคำว่าสวยงามเป็นนรก อธิบายให้ใจของเรารู้ไหม So you have to try, try to get an understanding so your mind understands this. You know, how, how is it that the, uh, what, what do we call it, like hell, states of hell when, when we are attached to these worldly things? ถ้าร่ำรวยมาแล้ว กลัวคนมาป้นมาจี้มาฆ่ามาตี มาโกหกมาหลอกลวงปิ้นป้อน หรือมายืม มายืมแล้วไม่เอามาคืนให้ ถามสองข้างสามข้างถามข้างที่สามเอามือปืนไปด้วยใช่ไหมเป็นนรกไหมสวยงามก็เหมือนกัน แต่กันราคาเพชรนินจินดาเป็นมั่นกันแหวนเพชรกี่ล้านกี่ล้านสองสามเดือนดาราแต่งงานเตียงหักแล้ว เป็นนรกไหมทะเลาะกัน ผู้หญิงพูดกับผู้ชายไม่ได้ ผู้ชายพูดกับผู้หญิงไม่ได้ So this world hell, what is hell is an experience. Well, imagine you, you become very rich, you, you become a millionaire, and then what happens? You know, you try to protect all your wealth, you always worry what's going to happen with this wealth, and then people try to steal it from you, people come and murder you, and people try to borrow things from you. Okay, you lend them the money, and then you try to get it back, and they won't they won't get it back. So you go once, second time, third time, third time you take a gun with you, and is that hell? And then uh, how is it uh, like beauty and being famous and beautiful? How, how is that? Well, some famous star or like a film star, and they they get very famous, and then get married to some wonderful man, and and uh, they get uh, a diamond ring or something arguing and they won't speak to each other. นี่จะเห็นสวรนค์ก็อย่างที่พระเจ้าพระสงฆ์พาดูแล้วดู ลงเข้าลงออกนะเห็นไหมล่ะมีคนโรคที่ไหน มีคนรักที่ไหน เห็นแต่สบายไหมเห็นแต่คนก็แกะกอดแกะสบายดีไม่นานเดี๋ยวนานเข้าจริงๆแล้วก็ลงก็ไม่เอาหรอกทิ้งน่แต่ว่าพระนิพพานหรืออะไร แล้วแต่ใครจะเข้าใจนะถ้าเอาธรรมะอันละเอียดเข้าไปนะดูในใจอย่างเดียวจงหาความมีออกจากใจ So t h i s the opposite, the what we call seeing heaven. What is the heaven? well, if you, if you see it in your uh, watch, watching the breath, uh, but this way you can go all the way all the way to the, to the final goal. Um, but you have to see it in, inside your mind, and uh, that's another word that's quite a gift. Okay, well. ผมขออธิบายเพิ่มเติมอ่าสุดท้ายผมไม่ได้ไม่ได้แปลทุกท่านข้อสำคัญคำของพระเจ้าจริงๆมีคำเดียวคือ จงหาความมีออกจากใจ so the Buddha's teaching, the, the significant teaching was uh, to remove that sense of owning, ownership, or having having things from from your heart. รู้จักไหมคำว่าความมีออกจากใจ มีรัก มีโลกตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักสามีภรรยาเหมือนปอถูกสอ ตัณหารักทรัพย์สมบัตินี่เหมือนปอกนักตีนนั่นเห็นไหมมันมีหมดแล้วไปได้ไหมตีนมีอะไรมัดบ้างรักลูกรักภรรยารักทรัพย์สมบัติ so it's that sense of having things wanting things being really attached desiring things like anything that that is dear to us you know your possessions your wealth your family members any anybody t h i n g are they can be like, like things that are binding you and and and like fetters. เข้าใจไหมหาความมีออกจากใจถ้าใจไม่มีอะไรแล้วแล้วแต่จะสมมติว่าอะไรนะถ้าไปจะบอกว่าหลวงปู่พระนิพพานเป็นยังไงนั่นเห็นไหมถ้าไม่มีอะไรหัวใจว่าพระนิพพานหรือจะไม่ว่าพระนิพพานก็แล้วแต่ สัจจตังรู้จำเพาะตนว่า so when the the mind is free then from these fetters, uh, attachment to anything anything we can imagine then what is that what do we call that well this is uh, what we call nibbana but it's something that, that is known only individually it's pachapam it's an some knowledge that only arises in each of us individually. พระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่ใช่น้าลูกใช่ไหมเนี่ยท่านมีแต่ความดำริอยากหาหนีจากโลกหาความมีออกจากหัวใจไม่ให้ใจมีอะไร หาวิธีปล่อยออกหมด so like the, the monastic uh, members of the, of the monastic group here you know what do they do when ายข้องใจอีกไม่ได้ถามเอาแพ้เอาชนะถามเพื่อให้มีความรู้คนอื่นก็จะได้ยินบ้างคนอื่นจะได้รู้บ้าง Anybody else has any questions? Uh, not to show off with your, with your questions, but to also give knowledge to other people that they get to hear it. เมื่อกี้น้อยบวชจีปีแ How many you you already? Seven seven blossom. Seven happy now. Oh. Bye day young. Are you uh, happy in your heart yet? you can visit in Thailand, you can say. Mm. Are you going soon? Magic uh coming to Tien Tua. ไปเมืองไทยนะไม่เคยไปเมืองไทย ฮ้ยไปหากุ้งราย มีแต่ชื่อเมืองไทย มีแต่ชื่อเมืองพุทธเมืองพุทธคดโกงหลอกลวงปินป้อนเราจะออกจากบ้านรถชนกัน หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่สามเดือนไม่เห็นรถชนกันสักที He says you have to be careful. Thailand is just a name about like peaceful or not peaceful. It depends on, on more on yourself because in Thailand there's all kinds of strange things <laughs> He says there's a lot of lot of uh, like pollution pollution in Thailand, and he says since he came to live in England for three months, he never saw a car crash. But in Thailand, you just get out of your front door and there's a car crash. เพราะฉะนั้นเครื่องปิดจมูกแพงนะ So you- have these face masks, In the car. Yeah, you should take one with you to Taiwan. There's all this dust pollution in Bangkok now. มันถูกใจหลวงพ่อคือเขาไม่ได้โทษจมูกคนไทยนะเขาแต่งจมูกมาเพื่อโชว์แต่ดีอย่างเดียวถูกใจหลวงพ่อขับวะน้ำใจแต่นอมันไม่ได้โทษจมูกนี่เพราะต้องปิดจมูกนั่น <laughs> Everybody sort of covering their mouth now with these face masks to, just to kind of so he says he, he doesn't want to criticize his own country, but it is the truth. There's all kinds of kind of uh, things happening that are not good, and people cheating and, and doing all kinds of bad things. เครื่องแต่งตนแต่งตัวประดับผิวหนังผิวหน้า ผิวตาปูตาปูขนตาบวมก็มีจมูกเป็นมะเร็งก็มีเนื้อหนังมังสังปกบวมก็มี เป็นมะเร็งก็มีนะเห็นไหมนี่ระดับคนพิมพ์ป้อนเออเออตั้งแต่จอมปลอม people, some people in Thailand, they're so obsessed with sort of beautifying the externals, you know, they, they do all these kind of cosmetic operations and it all ends up wrong and they're all kind of disfigured afterwards because they put some chemical stuff all over their face and it looks terrible. ไปดูไปดูธรรมะมันดีแล้วนะนั่นแหละอยู่เมืองนี้มันสบายมีฟ้าอากาศหายใจสบายผมก็เบาหวานไม่ขึ้นมาอยู่ประเทศนี้ที่เมืองไทยคุมเบาหวานจะตายแล้ว หยุดสองร้อยสองร้อยวันไหนอยู่ที่นี่ร้อยห้าสิบบางทีจะลงมาร้อยเดียว Well, by himself, he's, he's diabetic, so it's actually very good for him to come and live in this country because it's nice, cool climate. And in Thailand, he has problems controlling his blood sugar, but living here is actually quite easy for him. <laughs> so yeah, it's fine if you go to Thailand to, to find find a dhamma. ผู้ชายยิ่งเยอะของเมืองไทยไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็ได้สบาย Many branch monasteries so that I'm sure you can go and visit. How many months do you get on your visa? ปกติ Three months. ก็ยังไม่สามเดือนนะน้อย quoi. It's, it's good if you, if you don't have any kind of uh, things that, that are like fetters or uh, like having family that's tying you down so you can do this. หรือว่าไม่มีอะไรชอบยุ่งโลกนี้คนเราชอบยุ่งเห็นไหมในโลกนี้วันอยู่แต่แท้ก็ยังมาแค่นี้ ไปอยู่ที่ไหนล่ะไปยุ่ง People in the world are always so busy with so many different things and So you can see like tonight how many people managed to come here, not, not that many. ความยุ่งไม่พอลูกผมนี่ซื้อหมามายุ่ง It's like yeah, it's like this busyness basically with family, your children one this and one that and all that's difficult. ถ้าธรรมะมาแผ่นะแต่ที่จะเข้าวัดเข้าว่าไม่พอใจจากยุ่งฉันต้องซื้อหมามายุ่ง Uh, like the, the children want you to buy them by a d o c for them, or all kinds of things, being, being busy with this, busy with that. จะพูดแต่คนไทย มีสติปัญญาคิดอ่านใกลควรบอกไม่สนใจจนนั่นแหละก็คนชอบผมชอบนั่นแหละนั่นไงล่ะคนเราชอบยุ่งฟังคำของพระเจ้านะ แต่เรื่องยุ่งยุ่งชอบทำเจ็บมานั่งอยู่วัดในบ้านไม่ได้เช่าข้อไม่ได้ซื้อ People also people in Thailand they just like to be busy with so many different things so they have no, no more time to come and like, sit like this in the monastery. รู้ที่ราคาเท่าไหร่ไม่ได้เท่าตักบาทอาหมรมาหางก็ไม่ได้ซื้อตักบาทถึงเวลาผลมาให้เต็มไปหมดทำไมไม่ชอบก็าล่ะไม่ชอบทำ Even though coming here, you come to the monastery, it's all free. Everything is given free. You don't have to buy anything, rent anything. หาที่ไหนได้นะที่พระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลก พื่อไม่ให้มาเกิดแก่เจ็บตายอีกคิดให้มันละเอียดนะหาที่ไหนได้ Like, reflect, where can you find this? Where can you find this? This, this teaching lead, leads to the, the place where you don't have to uh, die and be born again. Leads to freedom. อืมเรียบร้อยแล้วอย่างชื่อวัดก็ถูกต้องแล้วสถานที่ฝึกจิตใจจิตวิเวก ถานที่ฝึกจิตรักษาจิตโรงพยาบาลรักษาจิตก็ว่าได้นะรักษาได้แล้วไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายที่นี่ถ้าโรงพยาบาลในโลกรักษาหายแล้วยังอยู่คือตายดีไม่ดีตายแล้วมาเกิดอีก You can say this place is like a like a, a hospital for the mind because in in normal hospitals out there in the world, even though they they cure your physical this way, if you really reach the full liberation, then it's like you don't have to die and be born again. หยุดการให้เข้าใจนะพระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเพื่อไม่ได้มาเกิดนะเกิดหรือไม่เกิดเราก็บอกแล้วเมื่อกี้นี่ถ้ารู้ลมเกิดตรงไหนร่ำรวยเกิดแล้วสวยงามเกิดแล้ว so the Buddha was teaching the way of not being born where, where are we born we, we get born wherever we get attached like we we are uh, attached to trying to be rich, and that's why we get born straight away. าวิธีเขานั่งสมาธิเขาหา ถ้ามันเกิดตรงไหนก็ย่ำเข้ามาที่ในหัวใจพุทธะแปลว่าผู้รู้ทำให้ใจของเรารู้เกินโลกวิทูโลกแก้โลกว่าความเป็นอยู่ของโลกมันวุ่นวายโลกวิทูนั่นโลกแก้โลกพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้ว เราตถาคตไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจของพวกท่านทุกผู้ทุกคนทุกรูปนะฟังดูสิ Buddha is the, that quality of knowing, knowing clearly, which is inside our heart. We have to look inside our heart. It's that also that sense of lokavidu, being the knower of the world. It's something that's in our heart, and that's where we have to look. มีอะไรอีกมั Any more questions for him? ไมถึงมันมันยากยากเหลือเกินที่เวลาเราปฏิบัติเรยอย่างเรางพ่พูดเมื่อกี้ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในเกิดตรู้นะยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ แต่ต้องมีคนทำได้ คนไหนมีความภาคความเพียรพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรความพยายาม พยายามไปเถอะพยายามไปเถอะอย่าไปคิดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้สิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่เตือนใจของเราก็ไปจุดนี้ อย่าไปปฏิเสธทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่าไปคิดไปก่อนสิ่งที่ทำไม่ได้ ไม่มีในโลก So like you said before, the, the Buddha said the, this is a this is not an someone, but He's not asking us to do something that is impossible. It is, it is possible, and it's through effort that, that this Dhamma can be realized. So we should remind ourselves in this way and, and keep making this, this effort so that we can realize the goal. ลองดูสิเห็นไหมล่ะผู้ที่จะอยากจะเป็นโสดาถ้าคิดได้พวกเราเข้ามานี่นะจิตใจฝักไปโสดาแล้วนะมีแค่นี้เห็นไหมจะว่ายังไงล่ะตั้งวัดละ สี่สิบปี มีคนแค่นี้ เป็นยังไง อีกพวกอื่นไปไหนหมดจะยากไหม Well, I'm saying it's difficult or not difficult. Even just coming here, you know, like tonight, late people coming to listen to them talk, meditate, or, or trying to realize the first stage of awakening on the stream emperor. It's possible, it's possible, but see how many people actually try and do it. พระเจ้าประสงค์กูอาจารย์มาปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนี่เราไม่ตื่นแค่นี้นะถึงได้มาแค่นี้ Yeah. Well, the, the, the teachers, the ajahn, they try to to uh, uh, you know stir people up and make them come. But you see, it's only this this small number. ไปดูเมไทยยิ่งไปกวนี้นะมีสองสามคนมาถึงเหมนพระ In Thailand, sometime on the on the full two or three people. Oh. <laughs> it's supposed to be Buddhist country, but actually a lot of people are just more interested in you know drinking and going to pubs or something. อ่าสมควรในเวลาพอกันเลยเนาะ So that's enough for today. <coughs> <coughs> <coughs>